gidi gahimbare turi ku munsi wa kane genekezo rya cumi na gatatu nzero bibiri na mirongo na kabiri n'umwanya tuhashikiriza amakuru avuga kuri uno mutaga tuhera ku ngingo zikurikira amafaranga angana muri yaridi n'amajana atanu mu y'amarundi niyo atekanijwe na kaminuza y'u Burundi kugira ngo hasanugwe hongereye hubakwe inyubako zishasha murabikurikira murano makuru n'ibibanza bigaragara mu masoko aheruka gusanurwa mu gisagara cya bujumbura bituma amerika rihomba isoko ya kamenge idasakaye yose inyishu yihuta igiye kuboneka vuba bishyikirizwa n'umukuru gisagara cya bujumbura ibibazo by'ubutungane bwagirizwa ko budatunganiriza bose ibibazo by'umugwi sentebe ndasuye kubaha ikaze muri ano makuru utahera mu bijyanye n'amasoko ibibanza bikigaragara mu masoko aheruka gusubirwamo mu gisagara cya bujumbura biriko bituma meri ikora ihomba kandi ukubakwa kwayo masoko byatwaye uburyo bwinshi mu kiganiro hadiyo televiziyo isanganiro umukuru w'igisagara cya bujumbura jimmy Hatunga imana amenyesha ko hatangu hatangwa isekeza ryo kuraba abasanzwe bakorera inyuma y'amasoko no mu mabarabara kugira baje kuzuza ibyo bibanza bisanzwe biteguye ku bijyanye n'isoko ya kamenge idasakaye yose avuga ko inyishu yihuta igiye kuboneka imbere yo kuno kuno kwezi kwa mbere kurangira Francine ryo kubgayo yaraganiye n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura amasoko twarayubatse tuyubakisha amahera menshi duheze kuyubaka amaje twicari oya ivyo o abantu nibamenyere jimmy hatungimana akavuga ko bigiye guhinduka ibibanza ni byinshi cyane rwose abantu ni bake inyuma y'ukwezi twaba turonka umwembu udashimishije abo bose bariko baradandariza inyuma y'amasoko canke mu mabara barasohoka mbere na hamwe twakura inyubako zitari zubatswe mu mategeko abantu benshi bariko barashyira hamwe utuntu no kubwira yuko twatanguye isekeza ubu tuzobareka aho bakorera mwibarabara siyo soko tugomba dufate ingingo zikwiye kandi zibereye atakonona ibintu by'umuntu tubabwire tuti iburi kuradandaza turayifashe tuzobigusubiza ari uko ugiye kwinjira mu kibanza mu isoko aho twabateguriye ku bijyanye no kwimura agasoko kahora muri zone ya nyakabiga gaheruka gusambugwa umukuru w'igisagara cya bujumbura yishura ko n'aho ikibanza bakibonye hafi bisaba uruhusha kuko hatoroshe kubakamwo kaminuza Burundi yarakumye induru ati dukurira abantu batuvogereye ku kigo cyacu twebwe rero twavuze tuti nk'intwaro reka tubwira bene gihugu bave aho hantu hanyuma kuva aho hantu ni kimwe aho bategereza kuza gukorera ni kindi rero twaciye tugenda hari agashuri kari mu nyakabiga eh, pejipe hari ikibanza twabonye cyo dufasha ariko rero murabona yuko ari ahantu hatewe n'ibibomoka nico gituma tubanza gusaba uruhusha abajejwe gutera ibiti hajya ahantu ko bodukebera akantu gatonya ko botwemerera aho hantu twahakorera bajya bamama nabo nyine n'ivyanka ngaho bafise ivyo badandaza nabo nyine bazoheza baje mu masoko mu isoko ya Kamenge naho abadandaza bakorera ahadasakaye basaba ko bokubakirwa ngo bakingigwe uwatwara ya Bujumbura akaba yemeye ko ivyo bikorwa bitangurana no kwezi kwa mbere harakoze mugenzi wacu francine ndiho ku bwayo mu ntara ya rumonge naho buramatari w'iyo ntara yatunganije ikiganiro ku banyagihugu n'abamenyeshamakuru kuri uyu wa kane ibibazo by'ubutungane bwagirizwa ko budakora neza ibibazo by'indero ibyo mugwi santebe waciye imanza ntizaja mu ngiro cyangwa wagirizwa ko wadindije muri icyo kiganiro nyine konsitatire n'itunga buri amatari w'iyo ntara akaba yatanze intumbero inkuru tukaza kugaruka ko makuru yacu yo hanyuma bijyanye n'amagara y'abantu ni mu ntara ya muyinga bamwe mu bituri ibitaro bikuru by'intara ngo ntibatahura igituma abana badakwije imyaka itanu badapima umugera wa coronavirus kandi batowe umugera w'iyo ndwara abatowe umugera w'iyo ndwara nako ntibaronswe ku rugero rungana imiti hari abahabwa iminsi ibiri cyangwa y'iminsi itatu mu gihe abandi nabo bahabwa iminsi itanu nkundimana haramutswe intara y'ubuvuzi ya muyinga akamenyesha gukoresha abana batoyi nabo nyine bashobora gupimwa mu gihe muganga abona ko bikenewe nayo ku bijyanye n'imiti ngo ufise amadidane yose abaganga babigejwe Pierre Claver Baronti bambwiye yuko ngo umwana ari munsi y'imyaka itanu adashobora kumupima sinabagigisigura uwo ni umwe mu bakenyezi bavuga ko badatahura igituma ahavurwa indwara ya koronavirusi mu bitaro by’umuyinga batemera gupima umwana mutoyi n'iyo mu muryango wiwe hoba hari abo basanganye iyo ndwara ikindi abarwayi badategera ni ingene imiti itangwa ngo bamwe baronswa imiti y'iminsi itanu mu gihe hari abahabwa iy'iminsi ibiri cyangwa itatu bababwira ngo tora iy'iminsi ibiri tugaruka kandi urumva rero kenshi bashakagira ngo ubanza wipimishe ngo ariko wowe wakize urumva nawe ushobora gukira wanyoye imiti ibiri iyi minsi ibiri hari n'abaguha umunsi umwe ukagaruka ejo nicyo gituma kenshi ushobora kuza kugurisha kontorore inshuro zine bakaguma bayitora urumva ufashe imiti nabi yumvikana yuko no kubwira ikire bica bigorana hari rero n'abahitamo kwironderera iyindi miti kuko bibaza ko bahawe idakwiye ni nk'uyu na jewe bari bampaye imiti y'iminsi itatu mugana naciye nironderera kugira ngo iminsi itanu muganga Eric Nkunzimana ajejwe intara y'ubuvuzi ya Muyinga abafise ibibabakiye bo kwitura abaganga kugira ngo baronse impanuro n'amakuru akwiye oye nibaza yuko atari yituye abaganga ahubwo tusaba abantu yuko baza kwa muganga kugira bahabwe impanuro y'ingene imiti babahaye bayifata n'ikirangamisi cyo kuzogira ikindi gipimo ca controle byiza je nibaza yuko abo baba bavuga ivyo ko boshikira kwa muganga kugira baronke amakuru akwiye nayo kubijanye no gupima bituma abana badakwije imyaka itanu Eric Nkunzimana amenyesha ko iyo umuganga abonye bikenewe nabo nyene baheza bagapimwa Pierre Claver Barundi Muyinga Radio Isanganiro Isanganiro inama isumba ku isaha zitandatu zirenga ku minota mirongo itatu n'ine amakuru tubateguye abandanya mu bijyanye n'inyubako amafaranga angana n'umuriyaridi n'amajana atanu mu mafaranga y'amarundi ntiyategekanirijwe na kaminuza Burundi kugira ngo hasanugwe hasubirwemwo hongereye hubakwe inyubako nshasha mu bikorwa byo gusanura harimwo ubwiherero bwo mu bigo bya kaminuza byo kumutanga rohero kamenge na kiriri ibindi tubibwirwe na mugenzi wacu mireka nyange muri ibyo bikorwa bindi kaminuza y'u Burundi itegekanya gusubiramo amazu manini manini bita vira atatu ugusubiramo ikibanza gikorerwamwo ibitandukanye icyo bita sale polyvalente kiri mu kigo cya kaminuza kiri kiriri hamwe no gusubiramo ubwiherero bw'ibigo byo kumutanga rohero kamenge na kiriri nk'uko urwandiko dufise ruvyerekana harategekanijwe kandi ivyigwa vyo gusubiramwo inyubako z'uburaro n'ivyigwa muri campus Kiriri haranategekanijwe ivyigwa ndongora bikogwa mu kigo co muri Rohero ivyigwa bindi ni nivyo kubaka muri campus Nyamugerera mu hamwe no kubaka ikimanga kigeramiye ikigo ca Nyamugerera mu bindi bikogwa kaminuza y'u Burundi iri kwikora hariho kubaka ibibanza bitatu vyo kwigiramwo bitanu bitanu mu kigo ca Kamenge bitandatu mu kigo co kumutanga bibiri vyo mu kigo c'inyamugerera hamwe no kubaka ubwiherero muri ico kigo nyene ivyo bikorwa vyose nk'uko urwo rwandiko ruvyerekana bikazotwara dini miliyoni amajana atanu z'amafaranga y'amarundi atandukanye n'imiliyoni zirenga mirongo itatu n'icenda zavuzwe mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu tugushimire mugenzi wacu mireka mu gisata cy'umutekano naho abantu barenga cumi n'umwe bava mu mihinga itandukanye y'igihugu barapfuye mu mpera z'uno mwaka uh, wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe shira bibiri na mirongo ine na kabiri bishwe abashika mirongo ine n'umunani nabo barahira mu ibohero rikuru rya gitega muri icyo kiringo nyine byavugiwe mu kiganiro kwa mweshamakuru cyatunganijwe n'igipolisi ku bijyanye n'ingene umwaka wari wifashe kuva mu mpera no mu z'umwaka wa na mirongo ine na kabiri aho muri icyo kiganiro nyine aho muri ico kiringo nyene nako harabaye amasanganya mu mabarabara ashika ah, ku munani bikaba byashikirijwe n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Opasa Desire Nduimana akibutsa ko abanyagihugu bashobora guhamagara ku nimero itariha amajana 13 tumukurikire Abanyarwanda 15 barahagaritswe ku butaka bw'u Burundi bavuga ko bariko bahunga urucanco rwa coronavirus riko rukoregwa mu gihugu iwabo baciye basubizwa iyo baje bava muri iyo minsi ibiro mirongo ibiri n'indwi by'urumogi byarafashwe mirongo ibiri na bitatu byafatiwe mu kayanza bitatu bifatirwa ingozi ikiro kimwe nacyo gifatirwa mu kirundo akarere ko mu buseruko muyinga umufasoni n'umwana wiwe barishwe n'inkozi z'ikibi zitashotse zimenyekana abajeje umutekano barashoboye gufata abantu batatu bikekwa ko icyo cyaha kugira ngo habe amatohoza komine mwakiro umusozi gahemba itariki cumi n'indwi kigarama bibiri na mirongo ibiri na rimwe umutamakazi w'imyaka mirongo itandatu yagendana ubumuga bwo mu mutwe yaragandaguwe wikese ko icyaha yarafashwe n'inyamiramabi ku mvu z'amatohoza komine gashoho umusozi mugenjwa itariki ya mbere y'ukwezi kwa nzero bibiri na mirongo ibiri na kabiri abanyagihugu batoye mu ibuye ikiziga cy'uwitwa claude Apollinaire w'imyaka mirongo ibiri n'umwe umuhisi yari afise ibikomere mu maso abamwishe ntibaramenyekana mugabo abantu batanu bikwika ko icaha barafashwe ngo bakorwe ko amatohoza komine muyinga umusozi ruganirwa itariki mirongo ibiri na zibiri kigarama bibiri na mirongo ibiri na rimwe umugabo yarishe umugore wiwe akoresheje umupanga yaciye yiyahura mu kunywa ishano komine gasogwe igenekerezo rya kane zeru bibiri na mirongo ibiri na kabiri uwitwa toyi yazimanganije ubuzima bw'umugore wiwe iyo nkozi y'ikibi yarafashwe kugira ngo ikorwe ko amatohoza igipolisi cy'u Burundi kirukije kandi abenegihugu bipfuza gutabaza ko bashobora guhamagara ku nimero ya polisi itariha kane rimwe gatatu ku mwanya uwo wose no kuva aho uherereye hose mu burundi ngaha ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine ciye sodera n'amakuru ariko mbere y'uko ndabasedera ndabutse zimwe mu ngingo nkuru nkuru ndagiye giti amafaranga angana muri yaridi n'ibihumbi amajana atanu ah, muri yaridi n'amajana atanu nako mu mafaranga y'amarundi ntiyatekanijwe na kaminuza Burundi kugira ngo hasanugwe hongereye hasubwemo inyubako nshasha n'ibibanza bigaragara mu masoko aheruka gusubirwamo mu gisagara cya bujumbura bituma meri ikora ihomba isoko ya kamenge idasakaye yose nayo inyishu yihuta igiye kuboneka vuba nk'uko byashyikirijwe n'umukuru w'igisagara cya bujumbura n'ibibazo by'ubutungane bwagirizwa ko budakora neza ibibazo by'umugwi santebe waciye imanza ariko ntizajya mu ngiro